От я й виконую свій власний бойовий наказ. Уже януки пішли. Плюнь і розвітри. Випиймо за правнуків. Всю цю розмову, пересункову щиру гостинність, сердечне прощання з неодмінними у таких випадках поцілунками, Ващенко пригадував згодом, простуючи від арсенальної станції метро до барачно вишневого провулка. Подорож у метро промайнула блискавично без пригод. Андрій Степанович не шукав їх, та й був же він більше зажурений, ніж сп'янілий. Він ще ще раз обдумував сьогоднішню пригоду з валею і в душі жалів дівчину. Ці жалощі були щирі й глибокі, бо ж в особі Валентини Щербань Нівдаха оплакував своє власне прогавлене щастя. І нікому поскаржитись. Ніхто не винен, що він, Андрій Ващенко, може бути щасливий тільки з Ніною. А Ніна мигнула і згасла, як манливий світлячок темної ночі. Ну і йолоб же той Аркадій Вольський. Живе міфом про батьків, править деревені про оперету, а сам, либонь, мріє про великий театр, з голосом, як у недорізаного півня. Проклята мана гриму, париків, карнавальних костюмів. Ось що збиває людей з пантелику. Ілюзія фальшивих усмішок, відрепетированих поцілунків, штатних почуттів, магніт. Ні на якого біс він дав тому дурноверхому вольському телефон професора. Не зміг не встояла, як же святе мистецтво, сцена. А насправді інерція уявлень, а може й гірше, омана, ошуканство, бруд. Які там до дідька Шекспіри сучасності. Найкращий, найгеніальніший драматург епохи пересунко, Семеро дітей і лінія. Оце сюжет. Правда життя. Такого не вигадаєш. Вдома не світилося. Значить, усі спали. Темно було й у Вероніки Юзефівни. Тільки вікно Жені Дорошенко дратівливо випромінювало в безлудні ночі м'яке сяйво затишок і ласку. Мефістофеля не було потреби кликати. Він знайшовся у власній, підігрітій алкоголем душі. Сам ти йолоп, не менш за охриплого Аркадія. Той хоч має якусь мету, ілюзорну, але мету, а ти. До тридцяти років жив анахоретом, ось ось стану на ноги, ось ось оживлю мерця, зроблю переворот у науці, а як же? мертвяки не оживають, як мертві мрії і мертві почуття. В освітленому вікні чітко окреслюється силует спокусниці з високими зухвалими грудьми. Ващенко зважується і натискає кнопку дзвінка. Ага, це ви? без нотки здивування говорить Женя у прочинені двері. Заходьте. Вона босоніж у рябенькому халатику, накинутому на чорну з білим мережевим сорочку. Ліжко розкидане, видно, збиралася спати. Сідає на край ліжка і нахиляється, щоб дістати пантофлі. З-під сорочки випинаються дві важкі півкулі засмаглих грудей. Андрій наосліп іде до ліжка, простягши вперед руки. Але Женя рвучко встає, вигинається і уникає його сліпих обіймів. Безтямно п'яний, вже либонь не від спирту, він наступає вдруге але молодичка штовхає його з такою силою, що Андрій ледве встигає схопитися за одвірок. Обличчя вродливої самітниці, що досі здавалася такою доступною, густо червоніє, тільки серпик шраму на лівій щоці залишається сріблясто білим. Женю, як же це? От-от, як же це? перепитує Женя, намагаючись потрапити ногою в пантофлю. Женю, ви ж тоді ввечері. Ващенко відчуває, що зблід, укрився потом, має дурний жалюгідний вигляд, але шляхів для відступу вже нема. Женя пронизує його холодними очима, ствердно хитає головою. Ах, так, так, я винна вам пачку сигарет, будь ласка, хапає з нічного столика і простягає приголомшеному нічному гостеві пачку верховини. Андрій Степанович розуміє, що потрапив у пастку, в найнеприємнішу, яка тільки буває, у пастку жіночої помсти. Рештки алкоголю з нього наче видуває вітром, і він гарячково шукає виходу з ганебного становища. А Женя нещадно кепкує. Що цього мало? Ви ще хочете проценти натурою? Ні, сусіда, помилилися. Я не швидка допомога для вдоволення чиїхось нагальних бажань. Але ж, городить Ващенко найбільшу з можливих дурниць, ви самі натякали, о, у вас добра пам'ять. Однак це неблагородно. Мужчина повинен забувати слабкості женщини. До того ж, у той вечір я пожартувала. Може, невдало, пробачте. Женя підійшла до ошелешеного Андрія майже впритул, мало не торкаючись його набряклими сосками грудей. Її янтарні очі, мов дві стиснуті пружини, готові на нищівний удар.